احکام اعتکاف این است که اول نیت اعتکاف میکنید ماندن ده روز نیت قلبی ضروری هست حالا برای خانوها قبلا گفتی محل نماز خودشون کجا هست آقایان داخل مسجد تا جایی که محدوده مسجد هست تا اونجا اجازه رفتن دارید جایی که محدوده مسجد نیست بدون عذر اگر یک لحظه هم برید اعتکاف باطل میشه نشستن در اعتقاف این که باید سوت و باشه اینجوری نیست وقت نیاز صحبت کنی بدون نیاز صحبت نکنی بیشترین وقت را با عبادت ذکر میکنی حالا نماز خاصی در اعتکاف نیست که نماز خاصی بخونی نماز نفل بخونی تحجد بخونی صلات و تسبیح بخونی تلاوت قرآن داشته باشید و دعا استغفار زیاد کن برای خودتان برای مردم از تمام اسبابی که باعث خواهش نفسان پرهیز کنید اگر کسی خانوش برای ملاقاتش مسجد رفت دست دادن و بوسیدن ممنوع هست کار دیگر هم ممنوع هستند اگر باز اگر معذور شد جنابت اومد اعتکاف باطل نمیشه بره غسل میکنید بدون نیاز غسل کردن جایز نیست بدون نیاز که حالا گرم هست عرق کردن غسل میکنن جایز نیست اگرم خیلی نیاز داشت داخل حیات مسجد بیرون حیات مسجد نمیتونه بره چیدن مو و ناخن داخل مسجد هم درست نیست باید قبل از اعتکاف اونها رو اصلاح کنید بیایید اگر هم کسی اصلاح نکرده بود داشت از چهر روز رد میشد بره بیرون از حیات یک گوشه همونجا جایی یک زیرانداز بیاندازه اصلاح بکنه بعد وصول کسی دیگر بیرون بریزد و آیا سوال بعدی آیا کسی هم برای وضو اگر نیازه هر لحظه میتونه بره وضو بگیره اما برای سیگار کشیدن نسوار گذاشتن جایز نیست کسی بره بیرون اگر کسی بیمار شد هم رفت بیرون اتکافش باطل میشه اگر بیمار هم شد رفت دیگه میره اتکاف باطل برای قضاشو بشینن اما بعض میگن اگر کسی که باد کم داشت اگر برای باد کم میتونه بره بیرون یا نه بعضی میگن حتی برای باد کم بره داخل حیات بره اما بیرون مسجد هم به خاطر باد کم نباید بره